ապագա մայրիկները հղիության ամենաուշը վերջին երամսյակում սկսում են պատրաստվել բալիկի լույս աշխարհ գալուն։ Մանկասայլակ, մանկական մահճակալ, բալիկի համար հագուստ ու ելի հազար ու մի անհրաժեշտ գնումներ այդ թվում մանկական կենցաղային քիմիա եւ կոսմետիկ միջոցներ, որին էլ նվիրված է մեր այսօրվա հաղորդումը։ Արտադրողները շատ են տեսականին բազմազան, ուստի մայրիկներից ու մասնագետներից ենք ճշտել, ինչպես ճիշտ ընտրել մանկական խնամքի միջոցներ, ինչին ուշադրություն դարձնել, իսկ ինչից խուսափել նորաձիներ խաղանալուց խորը չի տրվում ունենալ ուժեղ քիմիական ու սուր հոտերով ախտահանող մակրող միջոցներ, որովհետև մի փոքր անգամ այսպես ասած թունավոր նյութերը, թունավոր գազերը, որոնք որ մնում են օգտագործելուց հետո կարա լուրջ խնդիրներ առաջացնի։ Այսինքն կարա օրինակ 1000 երեխայի մոտ խնդիր չառաջացնի, բայց կարողա մեկի մոտ առաջացնի։ Չնայած իրենք եթե շատ բարձր թունավոր նյութեր են պարունակում, հա, որոնք որ մեծ ասակի վրա այդպես չեն ասնում, փոքրի վրա հաստատ կարա ազդեցություն ունենալ։ Ու այդ գազերը, այդ նյութերը, որոնք որ մնում են օդում ու հետո բալիկնաշնչում, դա եւս կարա խնդիրներ առաջացնի, որը հենց այդ պահին չարտահայտվի, բայց ժամանակի ընթացքում արտահայտվի հատկապես եթե տան մակրումը կազմակերպվում է անընդհատ այդ նույն նյութերով։ Քրիստինե Պետրոսյանն է, երկու երեխաների մայր եւ ծնողավարման ոլորտի բլոգեր։ Քրիստինան 6 տարուց ավել ապրում է Անգլիայում եւ մեզ հետ կիսվում է ինչպես իր անձնական փորձով, այնպես էլ թեմայի շուրջ հայկական եւ անգլիական մոտեցումների տարբերությունների մասին, նշելով, որ ինքը հիմնականում նախապատվությունը տալիս է հենց անգլիականին։ Անգլիայում էլ բացի բրիտանացիներից ապրում են լիքը տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, ամեն ազգ փորձում է իրավանդույթներով շարժվի կամ հետևում այստեղի բժիշկների խորհրդին։ Ես համենայն դեպս ասեմ այն, ինչ որ ես եմ արել, հետևելով այստեղի բժիշկների խորհրդին։ Բալիկների մաշկը չի կեղտոտվում այնպես ինչպես որ մեծահասակների մաշկն է ու հատուկ օճառներ, գելեր օգտագործելու անհրաժեշտությունը չկա, որովհետև երեխաների մաշկը չի քրտնում ու չի յուղոթվում ու այլ տարբերակ չկա կեղտոտվելու, հա ընդհանրապես գուցե փոշի նստի մազերի վրա կամ թեկուզ մաշկի վրա, որը որ հնարավոր է հեռացնել պարզապես ջրով ցողելով, հա, ջրով ցայելով։ Անգլիայի մանկաբույժները խորուրդ չեն տալիս նորածնի կյանքի առաջին շաբաթներին գելեր կամ օճառներ օգտագործել։ Օճառներ խորուրդ չեն տալիս օգտագործել նաև հետագայում, պատմում է բլոգերը։ Ես օրինակ իմ բալիկին առաջին լողանալը կազմակերպել եմ այսպես. նախ պորտալարան գնելուց հետո Կիրայի դեպքում դա 7 թե 9-րդ օրն էր, իսկ Լեոնի դեպքում 12-րդ օրն էր։ Ուղղակի մարմինը ցնցուղով ցողել եմ, գլուխը ընդհանրապես ջրով պահել եմ ու մաքրել եմ, ինչքան որ ջուրն եմ մաքրել, այսինքն ոչ շամպուն եմ օգտագործել, ոչ գել։ Ու այդպես սկզբի մի քանի անգամները Մեզ մոտ ընդունված է բալիկներին լողացնել ամեն օր, դրան գումարած շատ մայրիկներ յուրաքանչյուր լոգանքի ժամանակ օգտագործում են գել, որպես հետևանք նորածնի մոտ նկատվում է մաշկի չորացում, իսկ այն վերականգնելու համար արդեն յուղեր օգտագործելու կարիք է առաջանում։ Անգլիական մանկաբուժության կողմնակից Քրիստինան այդ մոտեցման հակառակորդներից է այսինքն իրենք բալիկի բնական մաշկի յուղը հանում են, հետո արեստական մի հատ յուղ են կսում, որպեսզի բալիկի մաշկը չչորանա։ Պետք չի պես անել, պետք է ընդամենը բնական ճանապարհով երեխային մեծացնել, այն է արեստականորեն մաշկը չչորացնել եւ արեստականորեն այլ յուղեր չքսել, որովհետեւ բալիկի մաշկի համար ամենալավ յուղը դա իր մաշկից արտադրած յուղն է լինելու։ Ինչու չի կարելի օճառներ օգտագործել։ Պարզաբանում է մամա բլոգերը։ Օճառը բալիկի մաշկը բավականին չորացնում է ու առաջացնում է խնդիրներ, հատկապես ագդիրի շրջանում, հա, որը որ մենք ամեն աղեքները բացելուց հետո եթե օճառը վանում ենք, բալիկի մաշկը այդ հատվածում, անալ հատվածում բավականին չորանում է ու հետո կրեմները անգամ բաղաչոքն են, հետո քանի որ ինքան թաթ ագդիրով փակված է, մեր ժողովրդական ասած օդ չի խաղում, դրա արդյունքում ինքը ավելի շատ խնդիրների առաջականգնում է։ Մանկական հիգիենայի միջոցներից են թացանձեռոցիկները, որոնք մայրերի մի մասը շատ հաճախ օգտագործում է երեխայի տակտիրը փոխելիս եթե տանն եք կամ դրսում եք ու ունեք հնարավորություն երեխայի տուտուզիկը մաքրել ջրով, ապա կազմակերպեք մաքրելը ջրով եւ թացանձեռոցիկներով մաքրել միայն այն ժամանակ, երբ որ հնարավորություն չկա կազմակերպել ջրով մաքրումը, որովհետեւ մենք մարդիկ բնության մի մասն ենք ու բնությունից մեզ տրված ա եղել միլիոնավոր տարիներ, որ մեր մարմինը մենք պետք է մաքրենք ջրով։ Ընդամենը 100 տարի առաջ չի եղել այդ խոնավ անձեռոցիկները ու դա արեստական ներմուծում է, ինչը օգնում եւ հեշտացնում է մամաների կյանքը փոխարենը բալիկների համար կարող է խնդիր առաջացնել, որովհետև անկախ ամենից ինքը ջուր չի, ինչքան էլ որ բնական նյութերից է կազմված, ինչքան էլ որ ջրի պարունակությունը բավականին բարձր է, օրինակ այստեղ վաճառում են թացան զրոցիկներ 99.9% ջրի պարունակությամբ։ Շատ լավ է, բայց դա կազմակերպել են ժամանակ, երբ որ իրոք այլ տարբերակ չկա։ Իսկ ինչ կարծիքի են մանկական հիգիենայի եւ խնամքի միջոցների մասին Արցախի մայրիկները։ Պարզել ենք փորձառու մամա եւ Արցախի մայրիկների ակումբի ադմինիստրատոր Մարիամ Աբրամյանից։ Խորհուրդ կտամ ընտրելիս խնամքի միջոցները, ուշադրություն դարձնել անպայման տարիքին, ուսումնասիրելու համար արդյոք կարելի է օգտագործել ծնված օրվանից թե կա որոշակի սահմանված տարիք, ուշադրություն դարձնել արդյոք բաղադրության մեջ կան ագրեսիվ նյութեր, ինչպիսիք են սուլֆատներ, պարաբեններ, նաև հոտը շատ կարևոր նշանակություն ունի եթե վառ այդ հայտված սուր հոտ ունի, դա նշանակում է, որ հոտավետ նյութերը ավելի շատ են այսինքն արհեստական նյութերը, նաև գույնին պետք է ուշադրություն դարձնել, որքան թափանցիկ է, ուրեմն այնքան բնական է։ Արցախցի ապագա մայրիկ Մարիամ Սարգսյանը հղիության երրորդ երամսյակում է եւ պատրաստվում է բալիկի համար գնումներին։ Լսենք թե նա իր բալիկի համար ինչպես է ընտրելու կենցաղային քիմիա եւ կոսմետիկ միջոցներ։ Քանի որ առաջնեկիս եմ սպասում, ինձ համար այս շրջանում կատարվող ցանկացած գնում մեծ պատասխանատվությամբ եմ անում։ Ինչ վերաբերում է մանկական կենցաղային քիմիային, քանի որ չեմ պատկերացնում, թե ինչպեսին կլինի բալիկս, որքանով զգայուն մաշկ կունենամ, ապա բնականաբար նախընտրում այնպիսի նյութեր, որոնք նախատեսված են զգայուն մաշկ ունեցողների համար։ Առաջնացին մայրերս գուցե հենց փորձառության պակասի պատճառով հաճախ մաքսիմալ որակյալ եւ բնականաբար թանկ միջոցներ են փնտրում, ավելին դրանք սովորաբար գնում դեղատներից։ Լսեցինք մայրիկների կարծիքները, հիմա մասնագիտական կարծիք լսելու ժամանակն է։ Այդ հարցում մեզ կոգնի Ստեփանագերտի Արևիկ բուժմիավորման ալերգոլոգ իմունոլոգ Արմինե Գրիգորյանը։ Երեխայի համար որպես խնամքի միջոցներ ամենաանհրաժեշտ առաջինը դրանք լոգանքի միջոցներն են, մակրող միջոցները որպես այդպեսին, որը այսպես թե այնպես պետք է ունենալ ձեռքի տակ, իսկ հաճախ տարածված ոնց որ կարծրատիպ, որ երեխային պետք է անընդհատ ինչ որ խոնավեցնողներ կսել, ինչ որ յուղեր կսել եւ այլն, նման ապացուցված մոտեցում որպես ճիշտ չկա, որևէ հավելյալ քսուկ կսելու կամ ինչ որ նյութ օգտագործելու համար նախ դիմեք ձեր բժշկին, որ որպեսզի ըստ անհրաժեշտության, եթե կարիքը կա, նշանակվի եւ դուք օգտագործեք ձեր բալիկի համար։ Մինչ մանկական կենցաղային քիմիա եւ կոսմետիկա գնելը բժիշկ Գրիգորյանը խորհուրդ է տալիս ուշադրություն դարձնել դրանց բաղադրությանը, իսկ հարցեր ունենալու դեպքում դիմել արտադրող ընկերությանը քանի որ այդ վերահսկողությունը, որ դա իրոք հիպոալերգիկ է կամ ինչ-որ նշված է լինում առանց բուրավետիչի եւ այլն, դրանք կարող են եւ լինել գեղձ, ոչ ճիշտ, միշտ չէ որ վերահսկվում է։ Օրինակ, որպես ալերգիկ ռեակցիաների պատճառ ամենահաճախ կոսմետիկ միջոցների մեջ դրանք արոմատիզատորներն են այսպես կոչված, որոնք կարող է օրինակ նշված լինել հոտազերծված, դեռ չի նշանակում, որ ինքը հոտ չունի, դա կարող է նշանակել, որ հոտը փակող մեկ ուրիշ հոտա օգտագործված, որ մենք չզգանք, բայց ինքը հոտի այդ քիմիական բաղադրիչը պարունակի ինքը ամենահաճախն առաջացնում երեխաների մոտ ռեակցիաներ, մաշկի դերմատիտ, մաշկ բորբոքումներ։ մաշկ, Երեխայի համար շամպուն եւ լոգանքի գել ընտրելիս բժիշկը խորհուրդ է տալիս ուրشادիր լինել հիմնայնության թթվայնության ցուցիչին, որը բաղադրության մեջ նշված է լինում անգլերեն pH հապավումով։ Երեխաների դեպքում այն չպետք է գերազանցի 5 ու 5-ը, իսկ ինչ ագրեսիվ բաղադրիչներ կարող են պարունակել մանկական հիգիենայի միջոցները, դրանց մասին եւս հարցրել ենք ալերգոլոգ իմունոլոգին կան որոշակի նյութեր, ագրեսիվ նյութեր, որոնք պետքա չլինեն մանկական խնամքի նյութերի մեջ։ Դրան շարքին են դասում պարաբենները, հանգալիա չպարունակի ֆորմալդեհիդ, որը բավական ագրեսիվ նյութ է, եւ լվացող միջոցների մեջ խորհուրդ է տրվում, որպեսզի ագրեսիվ մաքրող միջոց, այսպես կոչած սուլֆատները փոխարինված լինեն այլ նյութերով, որոնք այդպես մաշկը ագրեսիվ չեն մաքրում։ Այսինքն բնական պաշտպանական բարիերը հնարավորինս պահում է մաշկի։ Բժիշկը խոսել է նաև գին-որակ համեմատության մասին նույնիսկ գնային առումով կարող եք հասկանալ parza որ շատ էժանները չեն կարող լինել նորմալ որակի նենց էլ չի որ շատ որ բարձր գնայինները անպայման լավ որակի են բայց երբ որ փորձեք մի համադրել բոլոր գործոնները կարող եք գտնել ձեզ համար հարմար տարբերակը Կոսմետիկ միջոցների շարքից է մանկական տալկը, ռուսերենով պրիսպկա, որը մայրիկների մի մասն օգտագործում է երեխայի տագրիրի շրջանը չոր պահելու համար, սակայն բժիշկ Գրիգորյանը խորուրդ չի տալիս խնամքի միջոցների թվում ունենալ նաև դա։ կարող եմ նշել, որ Իրանից ավելի լավ լիքը խնամքի միջոցներ կան, որ եթե կարիքը կա, նշանակվում է ու որպես պաշտպանիչ միջոց տակտիկի շրջանում կարելի է օգտագործել ամենաարդյունավետ այսպես կոչված ցինկի մազերն են, որոնք եւ առողջ մաշկի համար ցուցված են տակտիկի շրջանում օգտագործելու եւ չբարթացած բորբոքումների ժամանակ ցուցված են օգտագործելու Իսկ բորբոքումների ժամանակ ինքնուրույն խորհուրդ չի տրվում որևէ դեղեր կամ միջոցներ օգտագործել, ցանկալի է դիմել մասնագետի։ Վերջում բժիշկ Գրիգորյանը խորհուրդ տվեց շատ չչարաշահել մանկական կենցաղային քիմիայի եւ կոսմետիկայի հարցում առավել եւս անընդհատ չփորձարկել նորերը, քանի որ բալիկի մաշկը փխրուն է եւ եթե արդեն փորձել ենք ոչ ագրեսիվ բաղադրության որևէ միջոց եւ երեխայի մաշկը չի վնասվել, շարունակում ենք օգտագործել այն նաեւ հետագայում։ Մայրիկների անկյունում ձեզ հետ ինչպես միշտ Տաթևիկ Խաչատրյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը 102.3 հաճախականության վրա։